Андрію. Вона ще назве мене Андрійком або Андрійчиком, подумав Ващенко, і мороз поповз поза спиною. Дитя, бідне, нещасне дитя. Проте поступатися, подавати надію не можна, кінчати раз і назавжди. А спитав ласкаво, наче розмовляв не з нею, а станею, Чого це ти розкисла? Я не можу без тебе. І заридала. Так він припустився жахливої помилки. Не треба було ставити це архібанальне запитання, та ще й на ти діяти, діяти, поки не пізно. Рішуче підвівся, грізний і недоступний. Валі, слухайте мене. Та сядьте ж рівно і витріть носа. Вона послухалася, скам'яніла. Очі, здається, відразу висохли. На обличчі німа приреченість зрозуміла, що битву програно. Валю, ви чудова, розумна, вродлива дівчина. О, коли б я міг, коли б мав право, коли б молодший був, коли б, коли б, коли б, коли б, глухо повторила. Коли б молодший був, коли б, коли б, коли б, коли б, глухо повторила вона. Потім сумно глянула і глузливо спитала. А без коли б ніяк не можна. Хіба ж я винен, Валю, що народився на світ на цілих десять років раніше від вас? Велике нещастя. гукнула з презирством. Безперечно. Адже я зрозумів, що говорить не те, що його докази ніколи її не переконають, що вона, зрештою, все це давно знає, добре обдумала і зважила. То що ж йому робити? Казати про дурне, сліпе, безнадійне почуття до Ніни? О, ні, тільки не це. Вона не зрозуміє, висміє і правильно зробить. Йому жаль було її, дуже жаль. Він шукав слів, які переконали б дівчину, а може, й заспокоїли. Не знаходив їх і почав перше ліпше. Життя це складна річ валю. Знаєте, кажуть, сім разів одміряй. Вона схопилася на рівні ноги, гукнула годі. Замовкніть. Ви жалюгідний, ви. Я закричу, чуєте, як ті звірі, і видряпаю вам очі. Валю, ех ви. жбурнула йому піджак і побігла геть. Він сидів би чого доброго на цій багатостраждальній лаві з ножовими автографами аж до самого ранку. Сидів би, думав би, лаяв би себе, хоч і сам не знав завіщо. Виручив пересунько, що плентався додому вже трохи на підпитку. Обидва зраділи несподіваній зустрічі. Пересунко витяг із торби надпиту пляшку розведеного спирту, окраєць хліба, шматок гіркуватого сала. Таким пожовклим салом Андрієва мати заправляє свій королівський борщ. Тут на лаві й повечеряли. Іншим разом Ващенко, певна річ, одмовився б, але сьогодні не міг та й не хотів навіть не поцікавився, де пересунько роздобув спирт. Яке йому діло? Спирт пальне медицини. Медицина без спирту все одно, що автотранспорт без бензину. А пересунько ветеран медицини, фронтовик. Він і в швидкій працює заради фронтової романтики. Санітар пояснив, сьогодні в мене скорбний день. Ова! У мене всі дні скорбні. А ви тримайтесь, отак як я. Мені не можна видлити. Вряди годи можна всім, особливо коли є привід. Який же у вас привід? Ювілей, а тож, 17 років, як я на швидкій. Це ж не кругла дата. Того й скорблю, бо до круглої, мабуть, не доживу печінка. Тоді вам ніяк не можна. Та я трошки. Коли на день ці пляшки залишилось ледь-ледь, Ващенко спитав Скажіть, будь ласка, Андрій Степанович і при чарці тримався стримано, без зайвої фамільярності. Скажіть, Пересунько, а фронт, романтика, як же це? Пересунько не розгубився. На роботі ви мене налиганим бачили? Ніколи. Тож бо. Я свою лінію тримаю як штик. Андрій Степанович спитав. А крім роботи, у вас є якась лінія, Пересунько? Пересунько довго жував, наче перемелював зубами тверді зерна ваговитих неслухняних думок. Зрештою відповів є, діти, довести їх до пуття. У мене ж семеро, четверо синів і троє дочок. Заздрю вам. Спокус довкола багато і для хлопців, і для дівчат. Місто. В чому ж полягає ваша лінія? щоб як на фронті. Лікоть товариша, взаємовиручка в бою, всі за одного один за всіх. Про Сандоми ж чули? Місто в Польщі, а то ж на віслі. Ох і бомбили ж гітлеряки там наш плацдарм. Тягав я тягав поранених. Тоді й кажу собі пересунько. Мене й на фронті ніхто на ім'я не звав, тільки по прізвищу, от я й звик. Пересунько кажу. Якщо ти виберешся звідси живий, бачиш ці гори трупів, Пересунько. Повернешся додому, народжуй дітей. А тож.